بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musulmon kishining axloqi xususida olib borayotgan darslarimizni davom etamiz bugun inshaalloh musulmon savdogarning axloqi haqida suhbat qilamiz musulmon savdogar uning axloqi qanday bo'lishligi kerak tijorat va umuman savdo haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam imomi termiziyning sahihlarida hadis sharifda shunday marhamat qiladi abu said al hudriy roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi bu hadis qola nabiy sollallohu alayhi vasallam amin ma'an nabiyina va siddiqina va shuhada rostgo'y ishonchli savdogar nabiylar siddiqlar va shahidlar bilan birga bo'ladi ya'ni anbiyolar siddiqlar va shahidlarning martabasida bo'ladi kim bir savdogarki rostgo'y ishonchli hamda halol bo'lgan savdogar endi bu insonlarni martabasiga yetishlik albatta qiyin demak kim shunday savdogar bo'lishlik ham oson emas modomiki shunday bir va'da ularga aytilinyapti demak bu maqomda bo'lishlik mana shu darajaga insonni ko'tarilishligi oson emas payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan so'radilar eng pokiza va eng afzal kasb qaysi rasululloh javob berdilar kishi o'z qo'li bilan qilgan amali o'zini qo'lini mehnati bilan rizqini topib yeyishligi hamda bayu mabrur pokiza bir savdo pokiza bir tijorat Muozibni Jabal roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Imom Bayhaqiyning Shobul Iman kitobidan uchratadilar. Kasblarning eng pokizalaridan tijorat. Bunday savdogarlar gapirsa rost aytadilar. Va'da bersa xilof qilmaydilar. Amonat qo'yilsa xiyonat qilmaydi. Sotib olsa molni yomonlamaydi. Agar sotsa o'zini molini maqtamaydi. Agar qarzlari bo'lsa berishni cho'zib yubormaydi agar boshqalarda haqlari bo'lsa ularni qiynamaydi mana musulmon savdogar agar shariat undan talab qilgan axloqqa talabga rioya qilsa mana shunday bir ulug' maqomda bo'lar ekan musulmon savdogar musulmon savdogar qaysi ishlarga e'tibor qilishligi lozim nima qilsak tijoratimizda shubhadan gumondan haromdan omon bo'lamiz molimizda barakot bo'lishligi uchun nimalarga rioya qilishimiz kerak hamda savdogar sifatida qaysi amallarni qilsak nima ishlarni qilsak robbimiz siz bilan bizdan rozi bo'ladi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar rizqning o'ndan to'qqizi tijoratda degan mana hozirgi kunda aksari odamlar aksariyat mana shu tijorat bilan shug'ullanib turgan davr Binobarin bu kishilar o'zlarini qilayotgan mehnatlarida shariat ularga qo'yadigan talablarni bilishligi shart bo'ladi. Avvalambor inson qaysi mehnatni, kasbni tanlashligi Alloh tomonidan berilgan bir tavfiq. Alloh aytadi: "Vallohu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an." Alloh sizlarni onalaringiz qornidan biror narsani bilmagan holingizda chiqardi. tug'ilganinglarda hech narsani bilmas edinglar endi siz bilan bizda qanday ilm bo'lsa qanday kasb hunar bo'lsa bu Alloh siz bilan bizga berdi biz hech narsani bilmas edik bir odam o'qiydi diplomli bo'ladi shu diplomi bilan ishlaydi boshqasi yo'q bir odam savdogarlik bilan tijorat bilan shug'ullanadi boshqasi hunari bilan alloh taolo so'raydi ahum yaqsimuna rahmata robbik nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati dunya ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ey muhammad parvardigoringizning rahmatini o'shalar taqsim qiladilarmi ularning hayotda dunyodagi maishat tirikchiliklarini ham ularning o'rtalarida biz o'zimiz taqsimlaganmiz ya'ni kimga alloh taolo qancha rizq qancha boylik beradi bu alloh taoloning xohishi va ba'zilari ba'zilarini qo'l ostiga olib ishlatish uchun ayrimlarini ayrimlaridan baland darajaga martabalarga ko'tarib qo'yganmiz demak insonlar rizqlarini topishlikda yeyishlikda biri ikkinchisiga muhtoj bo'ladi men sizni qo'lingizda ishlayman siz meni qo'limda ishlaysiz men sizga siz menga muhtojmiz payg'ambarimiz aytadilar alloh taolo odamlarni bir birlari bilan rizqlantiradi ularni rizqlari kelishligini sharti odamlar bir birlariga muloqot qilishligi kerak bir birlariga murojaat qilishliklari kerak musulmon savdogarning axloqi ehtimol kimdir aytishi mumkin ha men endi namoz o'qisak ha ro'za tutsak endi tijoratga ham daxli bormi endi bu dinda ha birodar nima mehnat qilishingizdan qat'iy nazar nima ish qilishingizdan qat'iy nazar hatto uxlashligingizda ham taom yeyishingizda ham sayohatga chiqishligingizda ham musulmonmisiz demak islom doirasidan tashqariga chiqmasligingiz kerak bo'ladi toki siz qilayotgan mana shu tijoratingiz bilan islomga va musulmonlarga zarar yetkazib qo'ymang bu katta mavzu buni bir necha qismlarga bo'lib o'rganamiz birinchisi musulmon odamni tijorat qiladigan moli qanday molda musulmon tijorat qiladi keyingisi musulmon savdogarning odamlar bilan bo'ladigan muomalasi hamda musulmon savdogarning o'zi bilan qiladigan muomalasi birinchidan mana savdo moli haqida musulmon odam tijorat qiladigan mol halol mol bo'lishligi shart harom narsa bilan musulmon tijorat qilmaydi endi harom deganda hammamiz bilamiz aroqmidi pivamidi o'limtimidi cho'chqamidi va boshqa shariatimiz man qilgan narsalar Bu narsa bilan musulmon odam savdo qilmaydi. Yosh bolalarda o'yinchoqni ham aytib o'tishimiz kerak? Yosh bolalarda o'yinchog'i joiz deydi ulamolar. Ko'pchilik ulamolar joiz deydi. Masalan, qiz bolalarning qo'g'irchoqi bo'ladimi? yoki kichkina bir o'g'il bolalarni minadigan otlari bo'ladimi? Bular o'yinchoq bo'lganligi boshqadan bunga ulamolar zim bergan. Lekin kattalar uchun yasalgan timsollar emas. Shunaliga o'yinchoq sotadigan odamni malomat qilishga haqqimiz yo'q. Shariat bunga ruxsat bergan. Alloh taolo Qur'onda shunday deydi: "Va ahallallohul bay'a va harrama riba." Alloh taolo bayni halol qildi, sudxo'rlikni harom qildi. Endi qaysi bay, qaysi savdo halol? Harom deb belgilanmagan narsalarning savdosi. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Va la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradi minkum." Ey mu'minlar, mollaringizni o'rtalaringizda nohaq yo'llar bilan yemangiz balki o'zaro rizolik bilan bo'lgan savdo sotiq orqali moli dunyo kasb qilinglar savdo bilan va ikkala tomonni roziligi bilan bo'lishligi kerak chunki banda qiyomatda robbisining huzurida turar ekan umri haqida so'raladi nimaga sarf qildi yoshligi haqida so'raladi nima bilan o'tkazdi moli haqida so'raladi qayerdan topdi qayerga sarf qildi ho'p musulmon haloldan topadi halolga sarf qiladi endi agar haromdan topib turib halolga sarf qilsachi bo'ladimi bu bo'lmaydi chunki payg'ambarimiz aytganlar innalloha toyibun la yaqbalu illa toyiba alloh taolo pokiza zot va faqatgina pokiza narsani qabul qiladi siz bilan biz qilayotgan tijoratimizni pokiza bo'lishligiga haris bo'lishimiz kerak chunki bizni qilayotgan ibodatimiz qabul bo'lish bo'lmasligi topayotgan luqmamizga bog'liq chunki agar biz haromdan pul topib yoki tijoratimizga harom aralashib bilmagan holimizda harom yeyotgan bo'lsak birorta ibodatimiz qabul bo'lmaydi birorta duomiz ijobat bo'lmaydi kamiga yetmagandek bu harom bilan o'sgan go'sht bu harom bilan semirgan badanlar jahannamda kuyilishlikka loyiq bo'ladi payg'ambarimiz aytadilar kullu lahmin nabata min haromin fannaru avla bihi harom yeb harom bilan semirgan ulg'aygan har bir go'sht jahannamda kuyishlikka loyiq ehtimol halol narsasini savdosini qilarsiz lekin shu savdo jarayonida harom ishlarga qo'l urib qo'yayotgan bo'lishingiz mumkin yolg'on gap bilan tarozidan urib xiyonat bilan shuning uchun ayollarga aytiladigan gap u ayollar yerlaringlarni ko'chaga kuzatayotib falon falon narsani olib keling deganimizdan keyin yoki undan avval e palonchini bolasi bizga halol rizq olib keling biz dunyoda issiq sovug'iga chidaymiz xuddi sahobalarni ayollari aytgandek lekin jahannamda azobiga chidolmaymiz bizni halol bilan rizqlantiring deb ayollar ham qiziqib qo'yishaversin eri nima tirikchilik qilib kelayotganligini Otalar ham bolalari katta-katta pulni topgan ekanda so'rab qo'ysin, nima tijorat qilyapsan? Nima sotyapsan? Katta pul olib keladigan bo'lib qolding. Qarang nima qilyapti. Aytganmiz, har bir kasb, har bir mehnatni egasi o'zini qiladigan ishidagi shariatni talablarini bilish kerak. Masalan, uch taloqni bilishi, meros ilmini bilishligi hammaga shart emasdir. Lekin sizga shart bo'lgan bitta narsa borki, sizni mehnatingizni ustida shariatda qanday bir talablari bor. shuni bilmasdan qilishligi sizni xatoga kirib qolishiga sabab bo'ladigan ishlardan endi bir odamni harom tijoratini qaytarib qilma shu narsani ollohga yoqmaydi bu harom bo'ladi desangiz ham unamayaptimi nima deymiz fadakkir innama anta muzakkir eslating siz faqat eslatuvchisiz xolos ularni ustida zulmu zo'ravonlik bilan hukm yurituvchi emassiz Endi shu harom ish qilib, xorozdan uryaptimi, harom sotyaptimi, qancha topyapti? Nimani topyapti? Gunoh ma'siyatnimi? Va ajib joyi shuki, o'sha harom tijorat bilan ham faqat Alloh unga yozgan rizqni topadi. Oshiqchasini emas. Tushunarliga? Faqat harom qilib olyapti xolos. Eng katta musibat shunda. men peshanamga yozgan rizqimdan ortig'ini yemayman degan e'tiqodi zaif bo'lganligi uchun o'sha har xil harom xarish yo'lga kiradi demak birinchisi musulmon odam tijorat qilayotgan moli halol bo'lishligi kerak ikkinchisi ixtikor qilmasligi kerak ixtikor harom ixtikor nima avvalambor bu oziq ovqat mollari keyin boshqa mollar Odamlarda bir molga ehtiyoji bor. Bozorda haligi mol bor. Bir inson shu molni hammasini sotib olib, faqat o'zida bo'lishligini xohlaydi. Hech kimda bo'lmasin, faqat menda bo'lsin. Va odamlar shu narsaga ehtiyoj sezib kelganida faqat kimga murojaat qiladi? Menga murojaat qiladi. Demak, kim narxni kim belgilaydi? Men belgilayman. Bu ixtikor narxlarni ko'tarilib ketishiga va musulmonlarga qiyin holatni olib keladi bizni tilda nima deydi uni monopoliya deydi monopolist deydi hamma narsani o'ziga yig'ib turib sun'iy ravishda qimmatlatib sotishlik niyatida yig'ib olishlik birinchi o'rinda oziq ovqat mollari keyin boshqa narsalar ammo agar bir dehqon dehqonchiligini yig'ishtirdilar qishda sotaman deb olib qo'ydi bu boshqa masala biz bu yerda aytayotgan narsa bozorda hamma narsani tortib qo'yib qimmatlatishlik niyatida yig'ib qo'ydi mana shu ixtikor deyiladi bu harom bu birodarlar chunki bozorda sog'lom raqobat bo'lsa har bitta savdogar molini o'tkazishlik uchun arzonroq sotishlikka harakat qiladi natijada kim yutadi xaridorlar yutadi demak shariatda ixtikor harom ekan aytadiku mana narsani bular egallashib olgan deydi xohlagan narxini qo'yib sotadi o'sha narsani kimdir olib kelib shu ishni qilmoqchi bo'lsa qandaydir unga to'sqinlik qiladi faqat men qilishim kerak buni deydi shu harom birodarlar bilib qo'yinglar yoki u sotmasligi uchun u uni zararga tiqib yuborish uchun o'zi olib kelgan narxdan ham orqaga sotadiki qaytib bu ko'chaga nima u raqobat sog'lom raqobat bo'lishligi xalqni musulmonlarni xaridorlarni foydasiga demak musulmon odam diqqat qilish kerak bo'lgan ikkinchi narsa ehtikor qilmasligi kerak Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, kim ixtikor qilib musulmonlarga narxni oshirishni xohlasa, bas u xatokordir. Boshqa bir hadislarda aytadilar payg'ambarimiz, Imom Muslimdan keltirilgan, la yahtakiru illa xoti. Faqatgina xatokor inson ixtikor qiladi. Mumkin emas ekan. bozorni o'zini holiga qo'ying. Uchinchidan, ehtimol bu narsalarni bilamiz hammamiz ehtimol bilmasmiz lekin bir chekkadan tartibini o'rganamiz birovning savdosini ustiga savdo qilmaslik payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar imomi buxoriy va muslimning sahihlarida keltirilgan biringiz boshqangizning savdosi ustiga savdo qilmasin yana bir hadisda sizlardan biringiz birodarining xutbasini ustiga xutba qilmasin va birovning savdosini ustiga savdo qilmasin faqat unga izn berilgunicha yoki u savdosini qo'ymagunicha ya'ni bir odam e, savdolashib turibdimi bu yoqdagi odam buni bilamiz endi to'rtinchisi najash najash harom najash nima sun'iy ravishda bir molni narxini ko'tarishlik bir narsani sotmoqchisiz motonda kim ming so'mga oladi deysiz desangiz xaridor bo'lib turgan ichida ikkita o'ziz odami bor bittasi bir yarim ming dedi kim oshiqcha beradi dedi yana bitta qo'ygan odamingiz men ikki ming beraman dedi endi haqiqiy olmoqchi bo'lgan odam undan oshirishligi kerak mana shu narsa harom unda kim ochdi savdo harommi yo'q kim ochdi savdosida haqiqiy xaridorlar turib ko'tarilsa o'n ming so'mga soting lekin sun'iy ravishda narxni ko'tarmang shu ishni qilayotganlar va qildirayotganlar harom amalni qilyapti payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahihi buxoriyda keltirilgan hadisda aytadilar vala tanajashu katta hadis vala tanajashu ya'ni bir birlaringizga narxni ataylab ko'tarmanglar demak kim oshni savdosi mumkin agar hiyla emas tabiiy suratda xaridorlar o'zlari narx belgilaydigan bo'lsa beshinchidan tosh tarozi boshqacha qilib aytganda o'lchov tarozida, metrda, boshqa savdo qilishlik asboblarida qilinadigan xiyonatlar. Bu juda ham muhim masala. Bu ishni, bu ishni o'zlariga hunar qilganlarning hunari kuch. Kimdir tarozisini tagiga bir narsani baylab qo'ygan. Yengil molini og'irroq qilib sotadi. Kimdir tortayotgan narsasini tarozini palasiga ko'taribroq tashlaydi. Kimdir pallasini tagidan qo'lidagi narsa bilan yo'lab turadi yoki oyog'i bilan nima qiladi tizzasi bilan tarozini bir bosib o'tdik shu bosqichni bilasizlarmi juda bir avj olib kelibdi shu narsa alhamdulillah tugab qoldi yana kimdir metrga matohni nima qiladi tortibroq o'lchaydi kimdir o'lchov asbobidagi raqamlarni orqaga qaytaradi xullas bu narsani o'rsak, bunaqa tarozdan odam uradigan odamlarning hunarlari haqiqatdan kuchli bo'lib ketgan siz aqlingiz yetmaydigan eslanglar bir davr bo'ldi mana 1 kiloda top berardi qo'lingizga olib turaman de, silkitib qo'ysangiz olib deb deb palyanchinga solib berardi ozgina qaranglarda o'shna qilib boyiganlar nima bo'ldi oxiri oqibati nima bo'ldi ular zohirida zo'r yashayotgan bo'lgani bilan hayotida xotirjamlik sakinat orom barakot yo'q bo'ladi hayotida garchi qo'lida dunyosi turgan bo'lsa ham chunki harom narsa bilan boyiyapti odamlar birodarlar tushunaylik mana shu tarozidan urayotgan odam besh so'm uryapti o'n so'm uryapti nimani uryapti deng musulmonni haqqi nima musulmonni ustidan kulyaptimi u musulmon ishonib shunday indamasdan ko'tarib ketganiga bobladim moncha urib qoldim deb mazza qilyaptimi bu robbimizga tavakkal qilib qo'ygan qiyomat bor robbisi haqqini undirib beradi yana boyaga tarozdan urayotgan metrdan urayotgan birodarlar bugun 500 so'm urgan bo'lsa bilingki bugun shu 500 so'm kelar edi uyga urmasa ham kelar edi faqat iymon keltira olmayaptida bunga men urganim uchun keldi deyapti bugun keladigan 500 pulini harom yo'l bilan qo'lga kiritdi alloh taolo qur'onning bir qancha oyatlarida o'tgancha oyatlarida tarozi haqida so'z yuritdi bilaylikki qur'onda olloh biror mavzu haqida oyat tushirdimi biror kalimani zikr qildimi demak bu mavzu kichkina mavzu emas bismillahi rohmanir rohim ar rohman allamal qur'an xalaqal inson allamahul bayan ash shamsu wal qamaru bi husban wan najmu vash shajaru yasjudan والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان mehribon Alloh Muhammad payg'ambar va uning ummatiga Qur'onni ta'lim berdi. U zot insonni yaratib, unga nutqni, bayonni ta'lim berdi. Quyosh ham, oy ham aniq hisob o'lchov bilan joriy bo'lur. O't o'lan ham dov daraxt ham yolg'iz Allohga sajda qilur, bo'yin sunur. U zot osmonni baland qilib qo'ydi va sizlar tosh tarozida tug'yonga tushmaslaringiz uchun mezon tarozini o'rnatdi. Ey insonlar, o'zaro oldi berdi muomalalaringizda to'g'ri, adolat bilan tortinglar va tarozidan urib qolmanglar. Tarozidan urma qaytaryapti bir ishdan. Işte. Tarozini to'g'ri tort buyuryapti. nahiy ham bor bu ishda işte, amr buyruq ham bor subhanalloh dinimizga qarang payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam madina munavvaraga hijrat qilib borishligi bilan nozil bo'lgan sura bu mutaffifin surasi qur'ondagi butun boshli bitta surani nomi tarozidan urib qoluvchilar deb nomlanadi bismillahi rohmanir rohim vaylul lil mutaffifin allazina idza iktalu ala an-nas va idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun o'lchov va tarozidan urib qoluvchi kimsalarga halokat bo'lgay. Shuni o'zi yetmaydimi? Shuni o'zi yetmaydimi? Kim uradi tarozidan? Iymoni zaif bo'lgan, ehtimol iymoni yo'q bo'lgan odam uradi. Rizqing ollohni qo'lida deb tursang, yana uradimi? Senga vayi bo'ladi ikki dunyoda desa ham yana uradimi tarozidan? Ular odamlardan biror narsani o'lchab olgan vaqtlarida to'la to'kis qilib oladigan ularga o'lchab yoki tortib bergan vaqtlarida esa kam qilib beradigan kimsalardir bu oyat bir kishi haqida nozil bo'ldi ulamolar bu e, odamni ikkita tarozisi bor edi savdogar edi olayotganda bitta tarozisi bilan olar edi sotayotganda ikkinchi tarozisi bilan sotar edi bu odamlar o'zlarini haqqini birovda qolib ketishini sira sira xohlamaydi lekin birovlarni haqqini bermay qo'yishlikni xohlaveradi anaqa apparatura sotadigan yoki mana temir tesak zapchast sotadigan aka ukalar yaxshilab bilib qo'yaylik ana shu komplektni ichida korobkani ichidagi televizormidi telefonmidi nima edi ichida o'sha zavod tomonidan solib qo'yilgan simi bormi boshqa bir yordamchi jihozi bormi shuni bittasini olib qoldingizmi tarozidan urdingiz tarozi deganda faqat tarozi bilan metrni tushunmaylik u xaridor bilmaydi u narsani borligini lekin siz shu stulni qilib olib qo'ydingiz ucharlik qilib harom bu sizga uyingizga olib borasizmi sotib yeysizmi harom o'sha karobkani ichidan chiqdimi shu karobkani ichidagi narsaga pul to'layaptimi shu odam olib qolmang bir narsasini odam ishlatadigan qo'lida shagirdi bor akalar aytinglar shu narsalar shogirdlarga olib qolishmasin harom bo'ladi bu ham tarozidan urush bo'ladi ala yazunnu ulaika annahum mabusun li yawmin azim yavma yaqumun nasu li robbil alamin ular o'zlarining ulug' bir kunda barcha odamlar butun olamlar parvardigori huzurida tik turib hisob kitob beradigan qiyomat kunida qayta tiriluvchi ekanliklarini o'ylamaydilar o'sha bitta simini olib qoldingiz o'sha bir qanday bir karobkasini olib qoldingiz bitta rezinkasini olib qoldingiz mana shu narsa uchun qiyomatda alloh taolo turgizib qo'yib butun haloyiqni oldida turib sharmandangizni chiqaradi arziydimi undan tashqari shu karobga yoki shu sim uyingizga bugun kelishi olloh qadr qilgan bo'lsa boshqa halol yo'li bilan kelaveradi xotirjam bo'ling alloh taolo shuayb alayhissalom haqida siz bilan bizga so'z yuritadi qur'onda alloh taolo shuayb alayhissalomni madiyan ahliga payg'ambar qilib yuborgan edi va bu payg'ambar ham qavmini tarozidan urmaslikka chaqirib keldi va ila madiyana shuayba madyan qavmiga o'z birodarlari shuaybni payg'ambar qildik u aytdi ey qavmim allohga ibodat qilingiz sizlar uchun undan o'zga biron iloh yo'qdir va o'lchov va tarozidan urib qolmanglar men sizlarni yaxshilikda to'kin sochinlikda ekanligingizni ko'rib turibman va men agar iymon keltirmasangizlar sizlarning ustingizga o'rab olguvchi kun qiyomatning azobi tushishidan qo'rqaman ey qavmim o'lchov va tarozini adolat bilan to'la tortingiz odamlarning narsalarini urib qolmangiz va yerda buzg'unchilik bilan sanqib yurmangiz qarang alloh taolo o'lchov tarozidan urib qolmanglar deyapti orqasidan o'lchov tarozini adolat bilan tortinglar deyapti ikki martadan aytyapti tarozidan urma to'g'ri tort o'zi bittasini yetar edi وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها o'lchov va tarozini adolat bilan to'la tortingiz biz hech bir jonni toqatidan tashqari narsaga taklif qilmaymiz oltinchisiga keldik birinchisi nima edi molni halol bo'lishi ikkinchisi ixtikor qilmaslik uchinchisi savdo ustiga savdo qilmaslik to'rtinchisi najash beshinchisi tarozidan urmaslik oltinchisi adolatli narx inson bizni tilda albatta har qaysi savdogar bola chaqa olman deb tirikchilik qilaman deb pul topadi foyda qo'yadi endi savol bo'lishi mumkin shariat belgilab qo'ygan miqdor bormi muncha qo'yasan degan yo'q unaqa miqdor yo'q xohlagancha qo'yar ekanda bu bo'lmasa har xohlagancha o'qiydi modomiki bozorda xiyonat najash ixtikor kazzoblik kizb bo'lmaydigan bo'lsa bu bozorda boyagi aytayotgandek raqobat bor har kim xohlagan narxini qo'yadi raqobat bor bo'lsa narx oshib ketmaydi o'zi odatda ammo ana shu molni bir joydan olib kelib sotayotgan tijoratchi akalarimiz musulmonlarga ular rahm shafqat qilishligi kerak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonlarida bu hadis sahih buxoriy va muslimda keltirilgan hadis muttafaqun alayh anas roziyallohu anhudan g'ola siru ala ahdi rasulillahi sollallohu alayhi vasallam faqulna ya rasululloh sair lana anas ibn molik roziyallohu anhudan rivoyat bu hadis buxoriy va muslimdan deb aytdik payg'ambarimiz zamonida bir narx navolar ko'tarilib ketdi e'tibor bering payg'ambarimiz zamonida narx ko'tarilib ketdi Shunda sahobalar kelib, "Ya Rasululloh, narxlarni belgilab bermaysizmi o'zingiz? Chegaralab bermaysizmi narxni?" deydi. Mana Rasululloh nima qildi qarab turinglar. Bir og'iz gapi shariat bo'lgan Rasululloh nima ish qildi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Narxlarni belgilovchi, rizqini berib, ushlab qoluvchi Razzoq Allohdir. Sizlardan biron kishi mendan qon yoki moldan iborat mazlamasini haqqini talab qilib kelmaydigan holda Robbimni huzuriga borish xohlayman dedi. Tushunaliga? Ya'ni men narxni belgilab qo'ysam, qiyomat kunida bir odam kelib, siz belgilagan narx bilan sotuvdim, mana buncha ziyon qildim deb meni oldimga haqqini talab qilib kelishini xohlamayman dedi. Tushunali bo'ldimi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam cheklamayapti. unda xohlaganday narx bo'laverar ekanda yo'q agar ixtikor paydo bo'lsa bozorda najash paydo bo'lsa yolg'onchilik paydo bo'lib narx navo ochib ocharchilik boshlanadigan bo'lsa mamlakat davlat aralashadi ana shu ma'lum bir molni narxini belgilab beradi lekin esimizdan chiqmasin savdogar akalar payg'ambarimiz aytganlar arruhamau yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama Rahimdil, shafqatli kishilarga rahmon rahim qiladi yerdagilarga rahim qilinglar osmondagi zot sizlarga rahim qiladi insof qilaylik insof qilaylik ba'zida 10 so'mga olgan narsangizni bir muddat o'tgandan keyin 5 so'mga sotayotganligini ko'rasiz demak o'sha boshida hamlar jam 10 so'm sotib olmasa bo'laverardi ekanda insof qilaylik insof qilaylik va ana shu haddan ortiq foydani qo'yib topgan daromadimiz qayoqqa ketayotganligini bir qarab qo'yaylik nimaga ketyapti ush pul qayerga sarflayapmiz yettinchisi va'daga vafo qilish sen bilan kelishdik men sendan falon narsani olib ketaman deb kelishdik savdoni bitirdik seni qo'lingga ozgina mablag'ni ham berdim endi va'dangni bajar ertasi kuni va'dalashilgan pulni qolganini olib kelaman Ehtimol birorta bir mashinani ijaraga olib kelarman, yukni olib ketgani. Kelsam, aytasanki, og'ayni iloji bo'lmay qoldi. Tugab qopti, qaramabman. Omborni qarasam, yo'q ekan. Sen menga va'da bergansan. Men ham kimlardir ishontirganman. Ya'ni kimdir kutib turibdi, mendan shu molni olib sotib tirikchilik qilaman deb. Sen o'zing yolg'onchi bo'lmading, men ham yolg'onchi qildim. Endi bu seni muammoing, topib berasan menga. bir mashinani oldim, kelishdik, pulni bir qismini berdim. Ertasi kuni borsam aytadiki, "Oyna" dedi. Akam dedi, oshnasiga va'da qilib qo'ygan ekan. Ehtimol shunaqa bo'lgandir. Ehtimol qimmatroq xaridor kelib qolgandir. Nima bo'lganda ham sen menga va'da qilgansan, sen menga o'sha mashinani berasan. Chunki sen musulmonsan, sen gapingda turishliging kerak. Nima bo'lganda ham sen menga va'da bergansan, bajarishing kerak. Chunki payg'ambarimiz aytganlar, arba'un man kunna fihi kana munafiqan xolisan. Kimda quyidagi to'rtta sifat bo'lsa, xolis munofiq u deydi. Gapirsa yolg'on gapiradi, va'da bersa bajarmaydi, omad qilsa xiyonat qiladi, urushib qolsa, husumatlashib qolsa ochiq dushmanlikka o'tadi. Endi kimda mana shu to'rtta sifatdan bittasi bo'lsa, munofiqligini bitta sifati bor ekan bu odamda. Birodar, shuning uchun bergan va'dani ustida turaylik va'dani avval o'ylab beraylik sotdim deb turib baraka qilishlikdan oldin qarab qo'yaylik omborda akamizdan so'rab qo'yaylik mana sotyapman deb chunki bergan va'damizga keyin xilof qilib yolg'onchi bo'lib qolmaylik shuning uchun bu faqat savdogarlarga emas hunarvand akalarga ham tegishli joyi bor nechi kunda qilib berasiz ikki kunda qilib beraman deydi birodar aniq bilasizmi ikki kunda qilib berishingizni aniq bilaman unda 4 kun deng. Nimaga? Svet o'chib qolishi bor, kasal bo'lib qolishi bor. Biror bir qarindoshingiz o'tib qolsa, bir kun yarim kun shu dafn qilishi bilan ovora bo'lib qolishi uchun 4 kun do'ring. Ustalardan qilinadigan shikoyat bu ustalar deydi hech qachon aytgan vaqtiga qilib bermaydi deydi. Va bu ustalar deydi hech qachon aytgan rasxoti bilan ham qilib bermaydi deydi, ko'paytirib yuboradi deydi. Mancha pul bilan bo'ladi deydi, boshlaysiz, ish bitgandan keyin qarasangiz, u muddat ham 2 barobardan o'tib ketdi. U aytilingan mablag' ham 2 barobardan o'tib ketdi. Endi uni bilib olmaydi odamlar, u paxoda ko'rinadi deydi. Shuning uchun hunarmand akalar savdogar va'da berib, va'dasini bajarmasa, unda munofiqlik alomati bo'lgandek, munofiq emas. bo'linglar shunga. Munofiqlik alomati bor. Ukalarimizni og'zi polvon. Bu munofiq bu deydi. qalbni kasali ko'rinmaydi sen qanday bilasan uni munofiqligini sen munofiq dema aytginki bunda munofiqlikni bitta alomati bor deb shuning uchun tilimizga aytayotgandik kofir deyishlikka munofiq deyishlikka bugun sizlar bilan musulmon savdogarning axloqi haqida dars qildik bugungi o'qigan bandlarimiz birinchisi halol mol bo'lishligi kerak ikkinchisi ixtikor qilmaslik kerak uchinchisi bir kishining savdosini ustiga savdo qilmaslik kerak to'rtinchisi najash qilmaslik kerak. 5 inchisi tarozidan urmaslik kerak. 6 inchisi narxni insof bilan qo'yishlik kerak hamda 7 inchisi bergan va'dasini ustida turishlik kerak bo'ladi. Inshaalloh keyingi jumaga musulmon savdogar axloqi degan darsimizni davomini o'qigan bo'lamiz. hada va astag'firullohi li va lakum assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh